Συμφώνησε με το εξωτερικό σχέδιο για την πόλη ε, να το αναλάβει, να το αναλάβει, να το αναλάβει, να το αναλάβει, να το αναλάβει, να το να το chicken Thank you. Thank you. sure την προσχεδίασαν τα και μεγέθυνες Thank you. to get a student great. Yes, I should think of it. Thanks. experience she

или земля Λοιπόν, θέλω να αναφέρω κάτι άλλο που σα το ακούσουμε. you push just, you know,